وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون na waliokufuru walisema msisikilize Qur'ani hii na timueni zogo huenda mkashinda. Falanudhiqanna alladhina kafaru adhaban shadidan wa lanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun, basi hapana shaka tutawaonjesha hao waliokufuru adhabu kali na hapana shaka tutawalipa malipo mabaya ya yale waliokuwa wakiyafanya. Dhalika jazaa أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون Hayo ndiyo malipo ya maadui wa Mwenyezi Mungu moto humo watakuwa na maskani ya kudumu ndiyo malipo yao kwa sababu walikuwa wakizikataa ishara zetu. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين Na waliokufuru watasema, Mola wetu mlezi, Tuonyeshe waliotupoteza miongoni mwa majini na watu, ili tuwaweke chini ya miguu yetu wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Hakika waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kisha wakanyooka sawa hao huwateremkia malaika wakawaambia msiogope wala msihuzunike na nyifurahini kwa pepo mliokuwa mkiahidiwa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika akhera, na humo mtapata kinachotamaniwa na nafsi zenu na humo mtapata mtakavyovitaka. Nuzulan min ghafurir rahim, ni takrima itokayo kwa mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Allahu akbar, Allahu akbar, la makafiri wakambizana wenyewe kwa wenyewe msisikilize hii Qurani na inaposomwa nyeleteni porojo lisiyokuwa na maana ili pasiwepo mtu wa kuisikia wala kunafirika kwayo hasa kwa hivyo mkamshinda Muhammad tunaapa bila shaka tutawaonjesha waliokufuru adhabu kali kwa vitendo vyao na hasa kwa hivi kuipiga vita Qurani na bila shaka tutawalipa malipo maovu kabisa kwa vitendo vyao Hizo adhabu zilizotajwa ni malipo na maadui wa Mwenyezi Mungu, moto walioandaliwa katika makazi ya kuishi milele, kuwa ni malipo kwa kule kuzikataa mfululizo ishara za Mwenyezi Mungu na hoja zake. Na makafiri watasema nao wamo motoni, Mola wetu mlezi, tuonyeshe hayo makundi ya majini na watu waliotupoteza ili tuwaweke chini ya nyayo zetu, wawe katika watu wa chini kabisa. Hakika waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kwa kukubali upweke wake kisha wakasimama sawa sawa juu sheria zake malaika watawateremkia mara kwa mara wakiwaambia msihofu kukuteremkieni shari wala msihuzunike kwa mtakosa kheri na furahini kuwa mtapata pepo mlioahidiwa kwa ndimi za manabii na mitume na malaika watawambia sisi ni wasaidizi wenu katika maisha duniani kwa kukuungeni mkono na akhera kwa kuombeni shafa na kukutukuzeni na huko akhera mtapata kila cha ladha na kizuri kinachopendwa nafsi zenu na mtapata kila mnachokitamani kuwa ni takrima na mamkio yanayotoka kwa Mola mlezi mkunjufu kwa mafira na rehma